is gezien wat hij gedurende die feestvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die postfeest. Jezus het toe weer na Kana in Galileo toegegaan, waar hy die waterwijn gemaakt het. In Kapernaum was daar een sekere regeringsomtenaar wie sy seen siek was. Toe hy hoor dat Jezus uit Judea na Galileo toegekom het, het hy na hom toegegaan en hom gevra om te komen in sy seen gezond te maak, want hij het op sterwe geleek. Jezus sê toe vir hom, as jylle nie tekens en wonder sien nie, glo jylle eenvoudig nie. En toe sê die ambtenaar vir hom, Heere, kom toch voordat my kindje sterwe. Maar Jezus sê vir hom, gaan maar huis toe, jy sien lewe. Die man het geglo wat Jezus vir hom gesê het, en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense om al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vraag hulle toe precies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord om, gistermiddag een uur het die koers om verlaat. Die pa het toe besef dat dit op diezelfde oomblik was waarop Jezus vir hom gesê het, jou sien lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jezus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jezus gedoen het nadat hij weer uit Judea naar Galilea toegekomen het.